As mina pira? Então vai. As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando na área de quando a gente chega na balada Fazendo gotinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada pipica cervada E suave na nave, a gente sai de casa Um rolê no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-mala com caldinho de cachaça Chega na balada, apavorando na área, Pipi cervada As mina pira quando a gente chega na balada Apavorando na área, Pipi cervada Pira quando a gente chega na balada Apavorando na na nave, a gente sai de casa Um velé no poço só pra ver a mulherada Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça E pra ficar melhor é só abrir o porta-malas E aí, rola o esquenta sempre antes da balada As mina pira, pira, pira, pira, pira As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo rodinha com baldinho de cachaça Pira Chega na balada, fazendo gotinho com baldinho de cachaça Vira quando a gente chega na balada Apavorando na pipi reservada As mina pira quando a gente Fazendo baldinho com baldinho de cachaça Vira quando a gente chega na balada Apavorando na pipi reservada As mina pira quando a gente chega na balada Fazendo baldinha com baldinho de cachaça Pira quando a gente chega na balada Apavorando nada que fica cervada As mina pira Pira Obrigado